este stata ce și nu eliberată în stata rurală. Legarea dintre noi a unui semen drag este durere a sufletului, durere mai grea decât orice durere a trupului, mai ales când cel ce pleacă n-are vârsta selectuției și o vârstă mijlocie, 58 de ani. Părintele Vasile, care a slujit 19 ani la Cuzapodă, a fost un slujitor care a purtat jugul lui Hristos cu dragoste, cu jertfă, cu credință, nu cu blândețe. Călătorit în 1984, iar cu adevărat lungiucul lui Hristos, după ce a păstorit în sat, iată, a primit binecuvântarea să vină și aici la oraș, împreună cu familia sa, o familie frumoasă, Soția sa, Cornelia, i-a fost mereu alături. Le-a dat Dumnezeu un fiu pe Costin. Le-a dat onoră și un nepot. Era împlinit în familia sa, Părintele Vasile. Dar iată o suferință de câteva luni. La conținați în sărătate și acte alaltăieri chemat de Dumnezeu, sufletul său a ieșit de drum. Dar este încă împreună cu noi aici, deasupra noastră, ne privește pe noi, își privește trupul, ne ascultă căci ne aude, că sufletul aude cele ale glasului firesc, numai urechea cea trupească n-aude și nu vede cele duhovnicești. Iată, viața sa a fost o viață de slujire. O slujire în care mintea și inima au fost spre Dumnezeu. Familia cea mică a fost copleșită de familia cea mare, de familia din parohie. A trebuit să fie la îndemâna tuturor și ca orice preot care își ține slujirea sa, zeci și sute de oameni ne-a botezat, ne-a curunat, ne-a sfințit casele, i-a condus și spre mormânt, i-a deslegat de atâtea ori de păcatele lor și i a împărtășit. O astfel de misiune nu este primită de la oameni, ci este primită de la Dumnezeu și a fost împreună Dumnezeu misiunea sa de a mântui sufletele celor care au fost răstrăuțise. Un preot arde de dragoste și de durere pentru păstoriții săi. Așa a fost și Părintele Vasile, un om al dragostei și al durerii și durerea a înțeles în deplin, mai ales când a venit și în viața sa. Durerea a avut când și-a pierdut părinții, când și-a pierdut fratele care s-a sfârșit în accident. Și iată, acum durerea este în sufletele noastre. Pentru că fiecare dintre noi avem părere de rău, pentru cel ce pleacă, nu pleacă nicăieri, ci cum spune rugăciune se face la Dumnezeu. Dar cele ale firii noastre ne arată că nu vom mai vedea ochii trupului, că nu vom mai vedea cu urechile trupului. Și ați fost părtași acum la această slujbă de despărțire, slujba de mormântare la preot, este o laudă adusă lui Dumnezeu. De aceea este ca slujba de dimineață, de utrenie, cu psalm, cu cântări, cu laudele, doxologia, cu luminânda, în care noi ne-am adresat sufletului care a cântat împreună cu noi. Acum m-am odihnit și am aflat șurare multă că am trecut din moarte la viață. Acum am ales pe Fecioara, Maica lui Dumnezeu cu adevărat aceste cântări arată cât de importantă este viziunea preoțească. Cât de responsabilă este viziunea preoțească. Pentru că cel ce pleacă dintre noi ia cu sine sufletele pe care le-a păstorit și de care va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. De aceea v-am spus, înainte de începerea Sfinte Slujbe, că toți cei care ați fost păstoriți, fii duhovnicești, trebuie să-L purtați în rugăciuni și să l purtați recunoștința ca unui părinte, să-L așezați în pomerne și să fie pomenit la toate Sfintele Liturghii, cum va fi pomenit în biserica aceasta, ururea în toate pomenicile. Preotul rămâne preot și după ce pleacă din viața aceasta, el este așteptat de Hristos la preotul său, care i-a purtat numele Duhul și sângele Său înaintea răstoriților Săi. De aceea este nevoie de rugăciune multă. Pentru că în cer, cei ce ajung să stea în locașul de Dumnezeu, rămân a rugăciunii. Și noi ar trebui să avem viață ca o rugăciune și când lucrăm, și când mâncăm, și când călătorim, ar trebui să avem mintea la Dumnezeu. De aceea, iată, cel care pleacă acum se desparte de noi de toți, nădăjduind să ne întâlnim în viața cea viitoare. El se desparte însă cu durere, de toți cei dragi. Cei dragi sunteți toți cei de față și alții, alții care de mie tare ne au ajuns. Iată, El vrea să-și rămas de la fiecare. Iar aceea se adresează întâi soției sale Cornelia și spune, Draga mea, am trăit zeci de ani împreună. Ne-a trezit Dumnezeu să fim o familie binecuvântată. Ne-a dat Dumnezeu și fiu și noră și nepot. Am avut împliniri în căsnicia noastră. Dar eu, în toți anii o viețuirii noastre, sigur că te voi fi supărat cu ceva. De aceea te rog să mă ierți, să uiți ce t-a fost frumos sau bun între noi. Eu te-am iubit și te iubesc și te iau în sufletul meu, acolo unde voi merge. Te rog să nu mă uiți, să nu te desparți de mine sufletul și neîncetat să te rogi pentru mine. să dreaptă către Fiul Său costin. și spune, dragul meu copil, tu mi-ai fost să ierți și să uiți orice greșeală. Să nu mă uiți, să te rogi pentru mine și să ai grijă de mama ta. Se îndreaptă și către nora sa, Ana și către nepotul său Andrei. Și spune norii sale, ai venit în casa mea ca o fiică. Îți mulțumesc pentru dragostea, răbdarea și înțelepciunea ta. De te-am supărat să mă ierți și să te rogi pentru mine. Îi spune nepotului său Andrei, îmi pare rău că nu mai pot să-ți fiu aproape tu vei înțelege și mai multe mai târziu. De nu-ți va fi împlinit orice dorință sau de te-am supărat, te rog să mă ierți să te rogi pentru mine. Se îndreaptă către toate rugenile sale și le spune tuturor, îmi pare rău că nu voi mai fi în mijlocul vostru când vă veți întâlni în momentele de sărbătoare în familie. Dar eu acum, despărțindu-vă de voi, îl rog pe Dumnezeu să rămâneți uniți, să rămâneți în credință, în dragoste unii cu alții, să mă iertați de v-am supărat și să vă rugați pentru mine. Se îndreaptă către părinții cu care a slujit împreună. Și le spune tuturor, vă mulțumesc că nu v-ați despărțit de mine și nu m-ați uitat și ați venit să vă petreceți. Poate v-am greșit cu vreo vorbă sau cu vreun gest. Eram greșit să vă iertați să nu mă uitați în rugăciunile voastre, pentru că sunt fratele vostru. Să vă rugați pentru mine și să rămâneți necontenit cu aducerea minte despre mine și să puneți înaintea lui Dumnezeu ofranda dragostei voastre ca Dumnezeu să mă îmbrace și El în dragostea sa, să dreaptă către păstoriții săi, către toți cei de față și vă spune tuturor, dragii mei, ați fost familia mea, v-am îndrăgit, v-am iubit și m-am rugat și pentru voi și împreună cu voi. De acum ne mă va primi stăpânul vieții și îmi va da și mie loc de odihnă, mă voi ruga mai departe pentru voi. Eu vă am în suflet acum pe toți. De v-am supărat sau nu v-am împlinit vreo dorință, vă rog să mă iertați și să ușurați calea sufletului meu prin rugăciunea voastră către Dumnezeu. Iubite Părinte Vasile, și eu, ca păstor, te voi purta la rugăciune. Și iată, acum te vom conduce la cele rânduite îți vom conduce trupul. Iar pentru suflet avem rugăciunea sărbătoare către Dumnezeu. Întoarce-te într-o odihna cea cerească la Dumnezeu care te-a adus din părinții tăi. Și noi suntem împreună cu sufletul tău în rugăciune, în credință, în dragoste, în această comuniune, știind că te desparți vremelnic de noi și nu mai iubește, și sufletul îți rămâne în mâinile lui Dumnezeu și noi rugăm pe Dumnezeu să-L primească și să te ajute să-l aștepte în locașul de sare. Amin. Dumnezeu să ne Pentru fericită dormire, veșnică odihnă vă, Doamne, sufletul adormitului robului Tău, Vasile preotul și fărui Doamne,